credo in Deum Patrum omnipotentum, creatorum celi et terra, et in Iesum Christum, filium eis unicum, Dominum nostrum, qui conceptus estu Spirito Santo, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortius et sepultus, descendit et infernos, tertia die rex rexit a matuis ascendit a celis, sedet ad externum Deo Patris omnipotentis, in di venturus est vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctum Ecclesiam Catholicum, Sanctorum Communionum, Remissionum Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen.